Weda Suda Puritan Bodhi Sambare Nibadan Weda Jadiyam Yasa Teje Nada Wagi Mahasadang Wewejayi Terasa Sari Buddha Saloka Nathina กปัฏฐายิงมหาติจัมปริดังดัมปนามะเหอธิโลเกศิลากุโนสัจจังโสจิยานุเยตินาสจินากะหามิสัจกิริยามนุตรังอวิจิตวะธรรมบาลังสริตวะปุพเกจิเน seca mawasaya sejagiriya magasaham Sandi peka abadana, sandi pada awanjana Mada pita jani kanda jada weda badegama Saha seje kade masya maha pejali do ဝေဒပတိကမစဟစေကျေကတေမရှမဟာပိကြလိတောစိခေဝိဇေစီသောလာစာဂရိစာနိဥဒကံဘဒဝယထာစိခေစัจเจนะเมสมอนาทิเอสาเมสัจจบารมีဝတ္တသုတ္တနေတိတံ